المرسلين بأبي وأمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرقت للدنيا هدى وبشارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام Dobrodošli u sobu Islam jedini put do dženneta. بنا أفديك ما نطاقت بحبك ألسن Soba Islam jedini put do dženneta vam nudi raznovrsni islamski program u vidu islamskih predavanja uživo od eminentnih darija, doktora, magistara i profesora islamskih nauka. الثرى دنيا الخلائق Pored predavanja uživo, možete se ukoristiti od velikog broja islamskih predavanja iz naše arhive. بهديك ما استطابوا Isto tako, sa nama možete provjeriti vaše islamsko znanje putem kviza. مهدى الأنام وبشر Upotpunite svoje učenje Kur'ana te prisustvujte na našim halkama. Pored navedenog, soba Islam jedini put do džaneta vam nudi mnoge druge aktivnosti uz koje ćemo se, inša Allah, svi ukoristiti. Zato bujnu u sobu Islam jedini put do džaneta u sobu u kojoj se okupljamo na dobru. كي يمنعوا فيض الغمام يفلحوا أو تحجب الشمس المنيرة بالقتام أفدي ثراك وأمتي تهدي إلى الدنيا السلام الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu Tebareke ve Teala i neka njegov mir i spas na najdabrani poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, svom porodcu, na sve njegove drugo, na sve one koji slijede dobro do sunje dana, emma ba, desalamu alaikum, rahmetullahi i barakatuh. Da li se čujemo? Draga Dragama braćo i sestre, kako ste već upoznati, mi ćemo govoriti večeras o ciljevima džihada. I isto tako, kako dobro znate, mi govorimo o siri Resula sallallahu alaihi ve sellem i našem zadnjem obraćanju mi smo govorili o sunetu uzvišenog Allaha tabaraka ve ta'ala, a to je o akciji i reakciji odnosno da je sunnet Allaha tabaraka wa ta'ala da između ljudi postoji određeni vid borbe kako bih navladala istina ili da kažemo ne istina i u tome kontekstu morao je doći džihad odnosno borba na Allahovom putu isto tako, mi u našem izlaganju smo došli do bitaka Rasula sallallahu alaihi ve sellem, pa tako priličilo da govorimo o ciljevima džihada, kako bi znali zašto je Rasul sallallahu alaihi ve sellem, odnosno njegovi sledbenici, zašto su vodili džihad. I zaista je teško malo govoriti ili nezahvalnu džihadu u ovome periodu u kojem mi živimo. Naročito kada moramo govoriti o stvari, a vi znate dobro kakvi su zakoni izglasani u Bosni i Hercegovini. I isto tako, vrlo je teško govoriti o jednom od temelja islama, a to je džihad, u vrijeme kada su neprijatelji islama toliko ocrnili džihad da sama pomije te riječi kod određeni ljudi izaziva različite negativne odnose prema toj plemeni toj ili plemenitom vidu ibadeta u islamu. Međutim, mi ćemo vidjeti kakvi su ciljevi džihada u islamu i da su oni svi do jednog plemeniti. I isto tako, ako nas Allah tabaraka vetala poživi, vidit ćemo kako je Resul sallallahu alaihi ve sellem vodio džihad i isto tako, kakve je rezultate, plodove dao džihad, odnosno da je čovečanstvo imalo priliku da i putem džihada upozna jedino Tebara a I zato islamski učenjaci kada definišu džihad u islamu kažu da džihad po pitanju jezičkog smisla u jeziku znači da čovjek u potpunosti da ne sve ono što je od njega, odnosno da se trudi da li to bilo putem riječi ili govora. Odnosno da li to bilo putem riječi ili samog djelovanja, odnosno rada. I isto tako kažu da džihad znači da muslimani ulažu trud u borbi protiv nevjernika sa kojim su u ratu ili protiv otpadnika od islama ili oni koji su muslimani, međutim nepravedno su naprali drugu grupu muslimana. I sve to, odnosno džihad, se vodi kako bi se uzvisila riječ uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I ono što je, pa braćo i sestre, a to je pitanje oko kojeg se vodi mnoštvo polemike. Kako oni koji ne pripadaju islamu, ali isto tako i određene grupacije u islamu koje žele da na kriv način prezentiraju islam, odnosno da je islam, kako oni tvrde, vjera mira, da nema tu džihada, da tu nema nepretesa, da tu nema ubijanja, što da kažemo suprotno Kur'anu i sunnetu i pogotovo što je suprotno stvarnosti. Jer da kažemo, pa i muslimani nisu ti koji čine nepravdu drugim, već se njima čina nepravda, pa kako će tu nepravdu zaustaviti osim putem džihada? Pa tako kažemo, kako kaže Islam, a to je da je džihad da će ostati do sudnjeg dana. I na to ukazuju hadisi Resula sallallahu alaihi ve sellem, isto tako kako smo se malko dotakli, a to je da stvarnost ukazuje da mora biti džihad. Jer kasnije kada budemo izlagali određene ciljeve džihada, kako će se oni ostvariti ako nema džihada? I Isto tako, muslimanima se non stop nameće borba, non stop im se nameće odbrana, jesu uvijek napadnuti. Njihove časti u većini slučajeva su napadnuti. Njihove svijetinje su napadnute. Pa kaže plemeniti sahabija Seleme ibn Nufail el Kindi, kaže bio sam i sjedio sam kod Rasula sallallahu alaihi ve sellem, pa jedan od ljudi rekao Rasulu sallallahu alaihi ve sellem, o Boži poslaniće, ljudi su ostavili sredstva džihada, a to je konji i isto tako su ostavili sve naoružanje i rekli su nema džihada. I isto tako su rekli da je prestalo e, ratno djelovanje. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo prema tom čovjeku i onda mu rekao lažu ti ljudi koji govore da nema više džihada. Sada, sada je upravo došao vrijeme za borbu i neće prestajati u mome umetu postati skupina koja će se boriti radi istine i uzvišeni Allah te baraka ve taala će okreniti srca njihovi neprijatelja oni sa kojim se bore I isto tako će i on oskrbiti od njihar sve dok ne dođe sudnji dan. I dok ne dođe Allahovo te baraka ve ta'ala obećanje dok se ne ispuni. I isto tako, ona konjica, oni konji koji su pripremljeni za džihad na Allahovom putu, u njihama, znači u, njiho, u njima će biti dobro u toj konjici koji se vodi džihad sve dok ne dođe sudnji dan. I isto tako, plemeniti sahabi Ibn Abbas prenosi da Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao kako to došlo kod Bukhari i muslima, da nema hijdžre više posle osvojenja Mekke, nema više hijdžre iz Mekke u Medinu ili sada Mekka postala e, e, e, e, mjesto gdje živi Islam. Međutim, kaže, ostaje džihad i nijet. I kada od vas se zatraži da se borite, vi se priključite džihadu. I što se tiče, dragama braćo i sestre, vrsta džihada, one su, da kažemo, mnogobrojne, mogu se dijeliti u različitim kontekstima. Ali možemo reći da su vrste džihada po pitanju gdje taj džihad se vodi ili prema kome se vodi, pa može reći je to džihad u nefs, odnosno da se čovjek sam sa sebom bori, a to je da izučava svoju vjeru, da radi po tome što je naučio, da poziva tome i da bude strpljiv kada bude na tom putu znemiravan. I da kažemo, ovo je vrlo važno za čoveka muslimana da priprema sebe, odnosno da se bori sa svojim nefsom kako bi se mogao pripremiti za druge vrste džihada. Jer je malko teško da čovjek vodi druge vrste džihada ako je u ovom vidu e, džihada zakazao. Isto tako se prenosi hadis od e, Fadale ibn Ubejd da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem ide muđahid men džahade nefsehu fi ta'atillahi azza wa džel. Da je muđahid onaj koji se bori sam proti sebe po pitanju pokornosti uzvišenom Allahu tabaraka ve ta'ala. Druga vrsta džihada u ovom kontekstu je e, džihad sa prokletim šejtanom, a to je da mu uvijek činimo nepokornost i da mu se ne želimo pokoriti. I isto tako, treća vrsta je vrsta borbe protiv nevjernika, što je jasno, Četvrta vrsta je bro, borba protiv e, naprevednih ljudi i griješnika koji su muslimani na taj način što će mu naređivati da izvršavaju dobro i zabranjivati zlo i pozivat će mu uzvišom Allahu ve taala. Peta vrsta džihada je džihad protiv munafika, a to je da pojašnjavamo e, njihove spletke, e, da pojašnjavamo njihovo sanje, i da kažemo džihad protiv munafika biva sa Kur'anom, sa bejanjom. Isto tako podjela džihada po pitanju e, srestava putem koji se vodi džihad, kako došlo u hadisu Enesa ibn Malika radi anhu da je Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao i borite se protiv mušlika sa vašim imecima, sa vašim e, tijelima, da kajemo fizički, sa vašim prisustvom i isto tako brote protiv mušika sa vašim e, jezicima. Isto tako može se dijeliti džihad po pitanju e, njegovo propisa, a to da je fardu ajn, i isto tako fardu kifaje, odnosno kada kažemo fard ajn, to je obaveza svakom muslimanu, dok je fard kifaje, a to je kada određena grupa muslimana se bori, e, obaveza džihada sa preostalim muslimana je spala i da kažemo nećemo se ovdje svezati na, na, na, na kada je fard ajn, kada je fard kifaje, o tome su učenjaci govorili, isto tako je bilo govora o tome. Zatim isto tako vrste džihada koji su spomenuli islamski učenjaci i oko kojeg ima puno E, e, oko koje se puno vodi diskusija i polemika, to je kada e, džihad odbrane, a to je kad su muslimani napadnuti da se brane i druga je to je, kako se može reći, napadački džihad, a to je kada muslimani vode džihad kako bi proširili Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru, kao što ćemo to kasnije spomenuti. Nakon ovog kratkog uvoda, mi ćemo se sada osvrniti na određene ciljeve džihada. I da kažemo, svi su oni plemeniti. I svi su oni opravdani. Jer da kažemo, ljudi po pitanju e, ciljeva koje ćemo mi spomenuti, svi to dozvoljavaju. Jer tako mora biti između ljudi. Prvi i da kažemo najvažniji cilj džihada je to da se uzvisi Allahova tebareke ve ta'ala vjera i zato se uvijek govori džihad na Allahovom putu, borba na Allahovom putu. I da kažemo to je počas da se veže džihad za Allahu tebareke ve ta'ala ime. I isto tako on da se uspostavi Allahov džele dželalhu zakon, njegova vjera na zemlji i da svima ljudima se posudi po tome zakonu. Jer je Islam, vjera koja je zadnja došla i koja je odkinula sve druge poslanice i kod Allaha Tevara Kavetala nema prihvatljive vjere osim Islama. I kako prenosi plemeniti sahabija Ebu Musa el-Ešari, Allah mu se smilovao i hadis je mu tefekun alehi, da je čovjek upitao Resula sallallahu alaihi ve sellem, ko se bori na Allahovom putu. Da li je to čovjek koji se bori radi ratnog plijena ili se bori kako bi se spomenuo, kako bi se rekao da on borac ili čovjek koji bi se bori kako bi ga drugi ljudi vidjeli. Resul sallallahu alaihi ve sellem nije ovom čovjeku odgovorio na njegovo pitanje, već je stavio jedno veliko pravilo islamu, a to je kogo se bori da bi uzdig da bi Allahova riječ bila gornja, on je na Allahom putu. I to je cilj džihada, da se uzvisi Allahova vjera. I da kažemo, ovdje nema udjela ličnih. Oni koji su vodili različite vidove rata, radi ličnih interesa, radi pljačkanja, radi, radi, radi e, e, ponižavanja drugih ljudi i njihovi tačenja, ne mogu ovo da shvatiti. A to je da se neko bori da bi Allahova riječ gornja bila. I da nema u njega udjela. Rekao Resul sallallahu alaihi sallam da ni radi ratnog plijena da bi se čovjek spomenuo da se vidio. Iako ratni plijen dolazi kao posljedica džihada, međutim to nije osnova da se to radi džihad vode i onda prigovaraju muslimanima za taj vid ibadeta je ne mogu shvatiti jer oni ga ne vole da bi to bilo radi Allahove riječi, već radi svojih linči, li, li, ličnih interesa. I mi dobro znamo šta su oni uradili sa svojom borbom, odnosno sa tlačenjem drugih ljudi. Pa u tome kontekstu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ I borite se protiv njih dok smutnja ne iščezni i dok samo Allahova vjera ne ostani. Vi se borte da nestane fitni. A kada islamski učenjaci govori šta znači fitna, kažu da to nestane širka. Odnosno da nestane toga da se bore protiv Allahove vjere, da se bore protiv sedbenika istine i da samo ostane Allahova tebareke ve ta'ala vjera. I isto tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala obraća se Resulu sallallahu alaihi ve sellem pa kaže inna enzelna ilike il kitabe bil haq i mi tebi objavljamo e, knjigu s istinom li tahkume bejne nasi bima arake Allah da bi ljudima sudio onako kako ti Allah pokazuje, odnosno shodno objavi koja tebi objavljena Wala takun lil kha'inina khasima i ne budi branilac izdajcima. To je primarni cilj džihada. A to je da se uzviši Allahova tebareke ve ta'ala vjera i da samo Allahova vjera bude ta koja će se upravo Allah Đešanu da se obožava i da se samo sudi po njegovom zakonu. Drugi cilj džihada je da se zaštite bogomolje i obredi, odnosno da se zaštite mjesta gdje se uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala obožava. Jer kada smo mi govorili o Allahovom sunnetu, a to je akcije reakcije, rekli smo da mora uvijek biti, mora biti uvijek e, borba ili nepretestvo ili pokošaj da navlada jedan drugoga, to je istina i neistina, odnosno sredbenici istine i neistine. I ukoliko nema džihada, doći će do toga da će sedbenici neistine zavladati zemljom, odnosno zavladat će područjima gdje se nalaze sedbenici istine i u tome smislu će i prisiliti da obožavaju nešto drugo mimo Allaha i isto tako će porušiti njihove bogomolje. I da kažemo, mi smo bili svjedoci toga po pitanju Bosne i Hercegovine. I mi dobro znamo koliko je kod nas porušeno mesčida, čak više, sve ono što je posjećalo na islam, na muslimane, to je porušeno, slavljeno sa zemljom. na Natovereno na određene kamione odvučeno i bačeno, napravljeni su parkovi da se nikad ne bi znalo da tu bilo, da je tu bilo muslimanišeni Allah te tevarak vara kaveta propisuje džihad kako bi se muslimani zaštitili, kako bi zaštitili svoju vjeru i kako bi isto tako zaštitili svoje bogomolje i zaštitili svoje pravo da obožavaju jedino Allaha tabareke ve ta'ala. Pa kaže uzvišeni Allah dželle dželaluhu u tome kontekstu وَلَوْلَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَهُدِمَتْ سَبَعْمُ وَبَيَوْمُ وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لكبي عزيز A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do zemlje bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allaho ime. Allah će sigurno pomoći one koji njem ga pomažu, ta Allah je zaista moćan i sila. Isto tako, jedan od ciljeva džihada, borbe na Allahovom putu, subhanahu wa ta'ala, je taj da se spriječi nered na zemlji. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala stvorio je ovu zemlju, I isto tako je dao da na njoj vlada red i svaki vid uznemiravanja toga poredka na zemlji je osuđen od strane uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i zato uzvišeni Allah džele dželalo je propisao džihad kako bi se spriječilo nereda odnosno fesada na zemlji. I draga moja braćo, danas mi viđamo određene zemlje u kojima se čini upravo taj nered, gdje se ubijaju muslimani, gdje se raseljavaju muslimani, gdje se ubijaju žene, gdje se ubijaju djece, djeca, i vi ste svjedoci slika koje su objavljene jučer, prekučer, gdje se govori o ubijanju 11.000 muslimana naše braće po islamu. Pa dragama braćo, šta je ostalo tim ljudima? Kako da zaštitite sebe? Kako da zaštite svoje metke? Kako da zaštite svoje čast? Kako da se spriječi taj nered na zemlji? Osim sa džihadom, uzvišeno, prema uzvišenom Allahom, borbe na Allahom te barkavetala putu. Međutim, kada se izmiješaju mjerila, onda isto kao što nama u Bosni nije bilo dozvoljeno da se branimo. Pa su i mi doživjeli embargo na oružje i na sve drugo, dok su drugi imali toliko oružja i taj embargo ošte nije štetio. I danas vidimo da se različiti skupovi održavaju po pitanju naše braće i da se sjeda i veće da su oni ubijaju. I dolazi do izražaja taj, taj munafikluk i da se ne žele ljudi pomoći u njihovom opravdanom pravu da se bori i da zaštiti sebe i svoje porodice i da se spriječi taj nered na zemlji. Pa kaže Allah te baraka ve ta'ala kada govori o Benu Israil i o borbi Davuda alihi salam isto Taluta protiv Đaluta, kaže... وَلَوْلَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ A da Allah ljude ne suzbija jedne drugima na zemlji bi doista nered nastao, ali Allah je dobar svim svjetovima. Isto tako, draga ma braćo, džihad na Allahom te baraka ve ta'ala putu je jedan od sestava iskušenja, odgoja i popravljanja. Jer uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala sa džihadom želi da iskuša muslimane, želi da očisti njihove redove, želi da se ustvrdi ko je iskren u imanu, a ko je lažljivac, ko je povjerovo iskreno radi Allah tabaraka ve ta'ala, a ko je povjerovao slijedeći onoga kod ga je navladao. Pa tako uzvišeni Allah te baraka ve ta'ala pojašnjava pomenuti cilj džihada pa kaže فَإِذَا لَكِتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّكَابِ حَتَّى إِذَا أَخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاكَ فَإِمَّا مَنٌّ بَعْدَ وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يدل أعمالهم سيهديهم ويسلب لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم kada se obori s nevjernicima, susretnite, po šijama ih udarajte, sve dok ih ne oslabite. A onda im pritegnite sveze i poslije ili ih velikodušno sužnjastva oslobodite ili od kupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite. Da Allah hoće, on bi ih sam savladao ali on vas želi iskušati jedne pomoću drugih. To je upravo ono o čemu mi govorimo i dalje kaže uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala, on neće poništiti dijela oni koji na Allahom putu poginu i on će ih sigurno uputiti i prilike njihove poboljšati i u dženeti uvesti o kojim ih je već upoznao. Isto tako uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala kaže, em hasibtum en tedkulul džennete džahedu minkum vajaleme sabirin. Zar mislite? Pitanje koje znači konstatacija, zar se mislili da ćete ući u džennet, a da Allah ne zna one od vas koji se bore i zna one koji su strpljivi. Isto tako, dragama braću, jedan od vidova ili ciljeva džihada je to da zastrašimo one koje žele da naude muslimanima i isto tako da oskrvare njihove svjetinje, pa kaže Allah tebareka ve ta'ala وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُ مِنْ كُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم Allahu ja lemuhum. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zablašili Allahove veše neprijatelje i druge osim njih, vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Isto tako, dragoma braćo, uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala, sa propisivanjem džihada želi da razokrije munafike. I vi danas vidite, u događajima koji su vezani za našu braću, da se zaista razokrivaju munafici i zna se ko je od koga. Određene sekte šija, oni koji propovjedaju šizam, uspjeli su da zavaraju određene muslimane. Međutim, uzvišeni Allah tevareka ve ta'ala je razokrio. I njihovo branjenje nevjeničkih vladara i isto tako nepravde. I isto tako potpomaganje onih koji ubijaju muslimane. Uzvišeni Allah tebareka betala je otkrio. I danas muslimanima je jasno da to nije nikakav Allahova stranka, već da je to šejtanova stranka. Pa kaže Allah tebareka betala Ma kana Allahu ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب I ne može biti da Allah vjernike ostavi u stanju u kojem ste vi dok loše od dobrih ne odvoji. Nije i ne prilici uzvišenom Allahu ve ta'ala da ostavi stanje mu'mina, odnosno da budu izmiješani, a da ne napravi između Nihan pojašnjenje ko je iskren mu'min, a ko je munafik. I zato, draga moja braćo, sa džihadom se, sa džihadom se to postiđe. Isto tako, uzvišeni Allah te bareke ve je propisao džihadom da se branimo od neprijateljskih napada koji su toliko prisutni. I zaista danas nekako je se svaka skupina, koliko god bila omražena i koliko god bila slaba, je se nekako osilila na muslimane. Na njihovu čast i uzvišeni Allah te baraka ve ta'ala upravo je dao pravo muslimanima da se brane, pa kaže Allah te baraka ve ta'ala pozivajući mu'mine da brane svoju braću muslimane, da ih pomažu u zaštiti, i isto tako odbacivanju neprijateljskog napada وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه قرية الظالم أهلها وجعل من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا Šta je sa vama? Se naborite na Allahu, kace, žene i djecu koji govore Gospodo naš, izbavi nas iz ovog grada čiji su stanovnici nasilnici, odredamo sebe zaštitiha i daj nam o sebe pomagače. Vakatilu fi sebili lahi ladine ukatilunakum la ta tedun, inna Allah la yuhibbul mu'tadin. I borite se na Allahom putu protiv oni koji se bore protiv vas, ali ne prezrazite granicu, zaista Allah ne voli one koji prekoračavaju granicu. I da kažemo za ni cilj koji ćemo spomenuti, odnosno koji smo, e, e, da kažemo mi odabrali, ne mora znači da nema više plemenitih ciljeva e, e, džihada na lahom tabaraka ta'ala putu, je to da se uklone sve barijere između islama, njegove misionara, njegove dajija i onih koji sprečavaju da dođe Allahova tebara kabetala vera do ljudi. Jer zasigurno vi ste svjedoci da neprijatelji islama ne žele da ostave islam, njegove daje, njegove misionare i ljude. Da im dostave poslanicu pa neka oni odluče hoće ući u islam i neće. Međutim, vi vidite da ljudi se isprečavaju i zato uzvišeni Allah tabarak ve ta'ala propisao džihad kako bi se uklonile te barijere i kako bi ljudima bio dostavljen islam i kako bi bili njima prepuštena odluka da li će vjerovati uzvišenog Allaha tabaraka ve ta'ala, da li će samo njemu padati, da li će izaći iz robstva ljudi i ući samo u robstvo uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Pa tako uzvišeni Allah Đelešanu se obraća umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam pa kaže وَلْتَكُمْ مِنْكُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْعُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ I neka među vama bude grupa ljudi koja će dobro pozivati i naređuje dobro i odvraća ozla, to su oni koji su spašeni. I kaže dalje Allah te baraka ve taala: "Ellezine kafaru wa sadu an sabilillahi adala amalahum." Allah će poništiti djela oni koji ne vjeruju i od puta njegovog obraćaju. Veledine amanu wa aminu salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammedin wa huwa alhaqqu mir rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. A onima koji vjeruju i dobra djela čini i vjeruju ono što se objavljaju Muhammedu, a to je istina gospodara njihova, on će preko hrđavi postupaka njihovih prijeći i prilike će njihove poboljšati. Zalike bi ene ledine kafaru tebe ul batile, wa ene ledine amenu tebe ul hakka mi rabbihim, kedarike jadribu Allahu li nasi emthalu. Zato što nevjernici slijede istinu, a vjernici sjedu istinu gospodara svoga. Tako Allah navodi ljudima primere njihove. I kako su spomenuli prethodno, fa idha lakitumul ladine kafaru fa darbar rikab, kada se u borbi s nevjernicima susretnete, pošijama ih udarite, sve dok ne oslabite, a onda ih pritegnite sveze i poslije ih velikodušno suđastvo slobodite ili otkupljenu pri, za, prihivatite sve dok borba ne prestani. Zato, draga moja braćo, mi kao muslimani moramo imati ubeđenje da je džihad jedan od ibadeta i isto tako da ga propisao uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala da je on, da će ostati sve do dozunije dana, da ima svoje plemenite ciljeve, da to nije sveti rat, da to nije borba koja želi da ubija ljude i žene, kako što se to predstavljaju im Tebara Kvetala dopustom, mi ćemo vidjeti koji su bili plodobi džihada Rasula sallallahu alaihi sellem i isto tako oni koji su došli posle njega. Ja molim uzvišenog Allaha te Tebara Kvetala se koristimo od ovoga što smo čuli i da to duje dokaz za nas, a ne proti nas. Isto tako molim uzvišenog Allaha Đele džalaluhu da olakša e, našoj braći muslimanima, da im omogući da se zaštite sebe, svoje člana, svoje poruce. Isto tako molim uzvišnjog Allaha tabaraka ve ta'ala e, da im dane pobjedu o sebe i e, isto tako e, da nadvladaju svoje neprijatelje a Allah Đešanuhu je sve moguć i isto tako on uslišava dove dove svojih robova akulu kavlihada wa astakula ibe lakum fastakfi innahu wa gafuru rahim Od mašrika do magriba, svuda gdje se ezan čuje, gdje se Allah sve mogući. I... Soba Islam jedini put do dženeta. vam sa zadovoljstvom svaki dan nudi islamska predavanja iz akide, fika, ahlaka i drugih islamskih granata nijetom da se svi poučimo o Allahove vjeru. Organizujemo uživo emisije pitanja i odgovor u kojem vi postavljate pitanja, odgovaraju vam eminentne daje sa područja Bosne i Hercegovine i drugih dijelova islamskog svijeta. Pored emisije pitanja i odgovor možete prisustovati predavanjima koja idu uživo i u kojima obrađujemo najaktualnije islamske teme koje tište nas muslimani. U programu možete prisustovati halkama Korana, poznatih karija, slušati ilahije, slušati iščitavanje knjiga, te unapređivati svoje znanje putem adresa, hudbi i seminara koje organizujemo samo za vas. Tako časni Kur'an veli, bili crni ili žuti, il crveni ili bijeli bili crni ili žuti il crveni ili bijeli Zahvaljujući uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala program sobe Islam jedini put do dženneta možete slušati svaki dan 24 sata na dan pjesmu svoju, zemlju svoju i zaloga i svoj... Molimo Allah subhanahu wa da nagradi sve operatore koji ulažu svoj trud na realizaciji programa sobe Islam jedini put do džaneta. Amin. A isto tako i sve one koji svojim prisustvom obogaćuju naš program. Amin. Ovaj Vjeruj ništa vječno nije, sve što biva, sve što diše, suđeno je i da mrije. Sve što biva... Ti u sobe islam jedini put do dženeta vas još jednom poziva da posjetite našu sobu, da se posvjetimo u izučavanju naše preljepe vjere islama. Islama budi dobročini po rabovom putu hodi pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi